karfe uku kuma za ku iya kama mu akan mita sha uku da sha shida da sha tara da shirinmu na dare da karfe takwas da rabi wanda za ku iya kamawa akan mita sha shida ko mita sha tara ko kuma mita ashirin da biyar hakanan kuma za ku iya sauraron mu akan wayoyinku na salula ko ta intanet a duk lokacin da kuke so a adireshinmu na intanet wato bbchausa.com Assalamu alaikum. Badiru Tijjani Kalarawi ke muku barka da hantsi. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar nan gaba a yau ne iyalan masarautar Spain za su bayyana a gaban kulliya a karon farko domin amsa tuhumar zamba. Majalisar Ɗinkin Duniya na sa ran kai kayan agaji da kiwon lafiya ga fararen hular da rikicin Siriya ya rutsa da su a garin hams Za ku ji cewar an kaddamar da bincike akan manyan laifukan kotun hukunta laifukan yaƙi ta duniya wadda ta ce an yi wato an yi a jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Za kuma ku ji yadda aure tsakanin Yahudawa da waɗanda ba ɗan kabilarsu ba yake zama kalubale ga ci gaban Isra'ila. akwai kuma filin gata nan gata nan ko to yanzu kuma ga labaran duniya nan gaba a yau ne iyalan masarautar spain za su bayyana a gaban kuliya a karon farko domin amsa tuhumar zamba alƙalin wato alƙalin mayoka ne zai yi wa gimbiya christina wadda ita ce karama yariya cikin 'ya'yan sarkin wato sarki juan carlos tambayoyi game da yadda mijinta inyaka odangrin ya tafiyar da harkokin kasuwancin sa wanda ake zargi da yin almabazzaranci da miliyoyin dalolin gwamnati sai dai dukkan su sun musanta wannan tuhuma shari'ar kuma wacce aka ɗauki lokaci ana yin ta ta ɓata sunan masarautar spain wadda hakan ke kawo wato ya kawo illa ga goyon bayan da tsarin masarautar ke samu a ƙasar Majalisar Ɗinkin Duniya na sa ran kai agajin kayan abinci da na kiwon lafiya ga fararen hular da rikicin Siriya ya da su a garin Homs. nan gaba kaɗan ne motocin kayan agaji za su shiga garin na homs a ranar ta biyu da dakarun gwamnati da na 'yan adawa suka zagaita wuta a tsakanin su a jiya juma'a kuma an kwaso mutane fiye da tamanin daga yankin da 'yan tawaye ke ciki wanda aka yi wa ƙawanya kusan shekara ɗaya da rabi waɗanda aka kwaso ɗin sun yi zuru-zuru cikin mummunan yanayi na gajiyawa wasu daga cikin su sun ce kimanin watanni biyar kenan rabon da su ci biredi sai dai gwamnan garin homs ɗin talal al-barazi ya shaida gidan talabijin ɗin siriya cewa halin da waɗanda aka kwaso ɗin suke ciki bai kazanta ba ووصلت الحافلة الأولى ووصلت الحافلة الثانية ce mota ta da ta biyu ta zo an kwashe waɗanda ke son barin tsohon garin tare dukkan abin da suke bukata da ya hada da abinci abin sha da kuma magani wasu na da matsala amma da yawan su halin da suke ciki bai kazanta ba wato jami'ai a kasar bosnia sun ce kusan mutane 200 ne suka jikkata a tashin hankalin da aka yi a kasar a jiya juma'a an dai kona gine-ginen gwamnati a yawancin biranen kasar yan sanda kuma sun yi amfani da harsashin roba da feshin ruwan zafi akan masu zanga-zanga waɗanda suka lalata gine-ginen gwamnati da wato kokarin dumfara fadar shugaban kasa a babban birnin kasar wato sarajevo zanga-zangar dai an wato an fara yin ta ne akan batun rashin aikin yi da kuma yadda cin hanci da rashawa ya katutu a kasar tun bayan kawo ƙarshen yakin bosnia shekaru ashirin da suka gabata zanga-zanga ta yaɗu ne a farkon wannan makon da aka faru tare da garin tuzla sanadiyar rufe wata masana'antar tufafi to kuna shan labaran duniyar ne kai tsaye daga nan sashen hausa na bbc amurka ta yi watsi da zargin da rasha ke mata na cewa tana samar da kuɗaɗe ga 'yan adawar ukraine waɗanda ke kokarin kawar da shugaba yanukovic daga mukaminsa mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka victoria nuland ta bayyana batun da cewa abu ne da ba na gaskiya ba da take magana da BBC yayin ziyarar da ta kai Ukraine, Ms. Nolan ta ki cewa uffan game da muryarta da aka naɗa ta har da kwarmatawa, wadda a cikin ta ta muzanta tarayyar Turai kan rawar da ta taka a Ukraine. A ranar Alhamis ne kuma wani jami'in gwamnatin Rasha Sergei Glazyev ya zargi Amurka da taimaka 'yan adawar Ukraine da makamai da kuma dala miliyan ashirin a makon da ya gabata. shugaba vladimir putin na rasha ya wato ya bude fara gasar wasannin olympics na hunturu da wani gagaramin biki mai ban sha'a a wurin shakatawar soshi a kasar rasha wasu shahararrun 'yan wasan rasha ne suka kewaye wato suka kewaya da fitilar olympics din zuwa wuri na karshe da aka kunna wato zuwa wuri na karshe da aka kunna babbar fitilar gasar daga nan ne kuma sai aka yi wasan tartsatsin wuta Zodiac shagulgula da suka nuna tarihin kasar rasha da kuma gudunmawar da ta bayar ga kasashen duniya za a kwashe kwanaki goma sha hudu ana gudanar da wasan da kusan yan wasa dubu uku za su fafata a wasanni daban-daban har casa'in da takwas waɗanda aka kiyasan cewa sun lashe dalar amurka biliyan hamsin to ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc hukumomi a kasar bosnia sun ce kusan mutane 200 ne suka samu raunuka ranar juma'a a wani rikici da aka yi a fadin kasar an farma tare da kona gine-ginen gwamnati a manyan birane da garuruwan kasar a babban birnin kasar kuwa sarajevo yan sanda sun harba harsasan roba tare da amfani da ruwan zafi a dubban wato ga dubban mutanen da suka yi zanga-zangar waɗanda suka kona ofishin kananan hukumomi kuma suka yi kokarin farma ginin fadar shugaban kasar. ga rahoton da mustapha muhammad ya haɗa mana Boran wanda shi ne mafi muni tun bayan ƙarshen yakin Bosnia kusan shekaru ashirin. An yi shi ne saboda rashin ayyukan yi da kuma cin hanci. An fara zanga-zangar ne a birnin Tuzla a farkon makon nan bayan da aka rufe masana'antu abin da ya sa rikicin ya watsu da sauri. 'Yan sanda a babban birnin Sarajevo a rawaito sun harba harsasan roba don su tarwatsa ɗaruruwan masu zanga-zanga. a arewacin garin tuzla kuwa masu boran sun kusa kai cikin ofishin karamar hukuma suka fi karfin 'yan sanda suka cinna ofishin wuta labarai na bosnia a nasa ya ambato jami'in gwamnatin bosnia na zargin 'yan siyasa da rura wutar rikicin wanda ya jawo zanga-zanga a fadin kasar Kamfanin dillancin labaran na ƙasar dai ya sake rawaitowa cewa Prime Minister ɗaya daga cikin yankunan Bosnia da mukarraban gwamnatinsa sun yi murabus Munib Hussainajak na yankin Zanika Dabbai ya shaida 'yan jaridu cewa zai miƙa takardar murabus ɗinsa ga majalisar ƙasar. Mustapha Muhammad kenan da rahoton da ya haɗa mana. Babban mai shigar da ƙara a ta kotun hukunta manyan laifuka ta duniya Fatu Suda ta ce ta ƙaddamar da bincike na share fage akan manyan laifukan da ta ce an tafka a jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Ta kuma ce ofishinta ya yi nazari akan rahotannin da dama da ke nuni da ayyukan rashin tausayi da ake zargin an aikata. A jiya Juma'a kuma hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane kusan dubu ashirin ne suka tsere daga ƙasar zuwa Kamaru domin gujewa tashe-tashen hankulan da suka dabaibaye ƙasar kasar tun bayan juyin mulkin da ya hambar da gwamnatin shugaba Francois Bozize a watan Maris din da ya gabata. Malam Yusuf Muhammadu wani mazaunin garin ne da ke kasar ta Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ya kuma bayyana Abdul Halilu yadda suka ji da wannan mataki na kotun duniya. wallahi mu ga muna gode wa Allah muna gode wa wanda suka ce za su yi tsallake cikin don saboda an kace mutane da yawa babu adadi kawai kuma har yanzu ana kan kace mutane a yanzu haka inda muke nan ma mutane suna cikin tsoro kuma faransa sun zo sun duba mutane sun tsoro ta mutane an kace da kun biyu sun ka sun koma sun koma banki sai sun ce za su zo su zo su kara aikin nasu na karɓe makarai a hannun mutane to muna cikin na adadin da ɗanɗanon nan jinna don jinna suka je ta biyu bayan su kawai suna da kashe kashe mutane. to akwai rahotanni da ke cewa mutane na tserewa zuwa kasar Chadi. A yanzu mutane na tafiya zuwa kasar Chadi kin daga nan inda kuke? A inda muke bi ma wani mutane da da na tsaye da kayan fita a cikin motoci. Shugaban kasar Chadi din ya turo wasu motoci ana kan ɗaukar kaya na tafiya. kamar yaya adadin yawan mutane yake a inda muke nan kamar da yawa sosai ba wuce mutum ko ishirin ko talatin na gasin fita halin yanzu ba amma kamar bambar ya ka ya kai mutum hamsin ko cikin haka wanda suka tafiya cikin bangi kamar yanzu na ji kan motoci ya yi kamar hamsin haka ana samun ɗaukar mutane da kayan su gaba ɗaya me kuke jira da yanzu haka ku tattauna ku na ko kuma kuka bar kasa amma yamma muna jira ne mu samu taimako daga wajejen mutane mu to amma ba mu hali na ji cewa a bangi ma a so wani jirgin ya daga Kano a halin yanzu da to hanyar da zamu je bangi din har mu samu je kwamsa mu hanya ba a yanzu cikin wani irin hali kuke a nan birnin yakin da kuke Eh Abdullahi alhamdulillah sun fara Ramadan ta da hankali haka amma alhamdulillah abin ya lafa kuma turawa sun sai na mutanen garin da ke yadda musu ba suna dan bai da dan kwanci hankali ba wani mutane da su a yanzu. Tun bayan da ita wannan sabuwar shugabar rikon ta hau kan karagar mulkin kasar take cewa za ta kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya kamar yaya kake ga matakan da take ɗauka. wallahi ta hanyar zai ba su gaba a halin da nake ganin ita da a yanzu to saboda ba su dafa goyon bayan da za ta samu ta yi aiki yadda ya kamata za a dawo yadda ruwan lafiya ba tana ce kaza ko kuma tana ce mata ba haka ba ta fama son ta ta ce inda kabilan da ya fito daga bangaren su ba su ba ruwa su kuna ta kashe mutane har yanzu Malam Yusuf Muhammadu kenan wani mazanin garin Birya na Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. To ga wasu sakonni da suka shafi wannan rahoton da muka samu inda Usman Awul yake cewa Allah ya kawo 'yan kasar Afirka ta Kudu wato Jamhuriyar Afirka ta Kudu wato Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya zaman lafiya da ma duniya baki ɗaya Shi ko Aliyu Abubakar da cewa yake BBC ku faɗa ban suna wannan ihu ne bayan hari yayin da Isa Sidi Sulaiman ya ce me yasa ba za ku yi binciken abin da yake faruwa a Maiduguri da Yobe ta jihar Adamawan Najeriya ba. to lambar da ake aiko da sakonnin da ita ce hudu hudu bakwai bakwai takwas shida biyu sifili biyu sifili sifili tara ko kuma da ta dandalin mu na sada zumunta wato bbc hausa facebook auratayya tsakanin masoya wato mace da namiji masu tsatsan al'ummomi daban-daban wata alaka ce da aka saba ganin tana kulluwa yau da kullum a sassa daban-daban na duniya to amma a wajen wasu yahuda masu ra'ayin riƙau aure tsakanin ba yahude da wadda ba ba yahude ba wata babbar barazana ce ga cigaban rayuwar ƙasar isra'ila don haka ake ta baba shin me kenan zai faru yayin da wasu rahotanni ke cewa dan firaministan isra'ila benjamin netanyahu yana neman wata yarinya yar asalin ƙasar norway da aure ga dai fasarar rahoton wakilar bbc a birnin Jerusalem Erika Chasnowski. A makon da ya gabata wata jaridar kasar Norway da ake bugawa a kullum ta ruwaito cewa yiro dan firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da wata yarinya mai suna Sandra yar asalin kasar Norway sun hau hanyar zama mata da miji al'amarin da ofishin firaministan na Isra'ila ya tsaya kai da fata cewa dangantaka ce kawai irin ta 'yan aji ɗaya na makaranta to amma kuma duk da wannan hanzari da aka bayar ana ganin aikin gama ya gama kasancewar sandra dai baba yahudiya ba ce hakan ya haifar da hatsaniya a isra'ila kasar da tunda aka kafa ta take faman yakin ganin an amince da tsarin rayuwarta na yahudanci a duniya baki ɗaya hakanan kuma auren wasu waɗanda ba yahudawa ba ne da sajewar wata al'umma cikin wata wasu abubuwa ne da yahudawa ke fargaba cewa za su gurɓata musu zuri'a suna kuma kallon hakan a matsayin wata barazana ga dorewar rayuwar 'yar ƙaramar al'ummarsu ta Yahudawa domin kamar yadda dokar addinin Yahudanci ta tanada ana yada addinin ne ta ɓangaren uwa saboda haka idan ba Yahuda ya auri wadda ba ba Yahudiya ba shi kenan ba za a dauki 'ya'yan da suka haifa a matsayin Yahudawa ba wannan ne yasa ake ganin za a samu gagarumar koma baya wajen yada al'adun Yahudawa na gidiga na baya gashi a yanzu haka ma dai yawan auratayya a tsakanin yahudawa da ke warwatsa a kasashen duniya da wasu al'ummomi ya kai kimanin kashe hamsin cikin ɗari ta haka kuma da yawa sun damu cewa ragowar al'ummar da ta yi fama da musgunawa da kisan ƙare dangi ta iya macewa murus da ƙashin kanta sai dai kuma yayin da wasu yahudawa masu ra'ayin riƙau suke kallon batun auren matan da ba yahudawa ba a matsayin wata barazana wasunsu masu ra'ayin kawo sauyi gani suke kamata ya yi yahudawa su kawar da wannan fargaba su yi marhabin da batun auren matan da ba daga kininsu suke ba domin kuwa duniya na canzawa kuma a ganinsu idan kiɗa ya sauya dole rawa ma ta sauya Abdulsalam Ibrahim Ahmad kenan da fassarar rahoton Erika Cisnowski. To yanzu haka karfe takwas ne sauran minti goma sha takwas agogon Najeriya da Nijar. Wato bakwai sauran minti goma sha takwas agogon GMT da Ghana da masu aliyu Muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC. Kada kuma ta za ku iso mu a koda yaushe kuke so ta wayoyin salular ku ko kuma ta intanet a com. nan gaba a yau ne iyalan masarautar Spain za su bayyana a gaban kuliya a karin farko domin amsa tuhumar zamba. Yanzu kuma sai filin mu na gata nan ku wanda BBC Media Action ke shiryawa. ku. A baya cikin shirin gatanan gatanan ku. Duniya ta da za don ji aka lake mutane ta amfani da rijin. Tabbas. Na yanke shawara. Na ce kuma da kuma shagon nan zari. Ta yanzu kuma a cikin shirin gatanan gatanan ku. Ga ta nan ga ta nan ko. Talatu, ki karan kanki menene ya fi kwanta miki a rai da kike sanyi a halin yanzu? yana son kafa wani abu ne da al'umma za ta amfana da shi kuma suke da bukatarsa. sa kamar harkar ilimin manya na yaƙi da jahilci tun da dai bani da tabbacin matsuguni a wannan harka talata aikin zo da mafita amma kina tabbatin samun nasara akan wannan harka kwarai kuwa domin bisa la'akari da bincike da na gudanar jama'a na da bukatar wannan ilimin Malama Talatu, na ga jirgin sama ma da jarabawa ya tashi. Me zai hana a jaraban a gani? Ko ba haka ba ƴan uwana? Haka ne maganan ki gaskiya ne. To tun tunda kun ce haka. Ina zuba idon ganin ku wajen yin rajista da zarar na kammala shiri na. kuma daga nan cikin gidana za a fara karatun insha Allah da za a fara in Allah na gode assalamu alaikum wa alaikum to ki talatu tun da mai gidan naki ya shigo mu bari mu tashi mu tafi sai kin sace ganin mu sai kin da ku sai na gan ku san da ya Allah alhamdulillah wato yau dai na soke duk matsalar da take kai duk wani nauyi da yake kaina na soke sai dai kawai matsala da ta rage ta ce kuɗin da suka rage a hannuna ba su taka ya karya ba kana kuɗin wurin amadu nan sai ka ƙara da shi a jarin naka tun da baya gari kaga idan ya dawo ai sai ka biya shi kawai haka ne amma dai yanzu aikin gama ya gama wannan yanzu da na fito daga wurin sadakar bakwai ta malam na'ibi sai na biya na bawa iyali mata ajiye mishi kudin sa Allah ba a wannan shawara ba aida na bar su to ya magana kasuwancin da kace zaka fara to a yi shi ma wannan talata ina ganin canza shawara zan yi saboda kuɗin da suke hannuna ba za su isa in shawar jari ba yanzu dai ina ganin na yanke shawara harkar gwanjo zan fara yi to Allah ya ba da sa'a amin da yanzu ma sauri zan yi in tafi saboda wanda zai kai min dila gwanjan ya ce ya kawo don haka zan ji in same shi mu ji yanda za a yi kuma daga nan in yanka gwanjo insha Allah in ga yanda za ta yi to Allah ya ba da sa kuma ma zan wuce sakatariya don muna da taro a can wurin to shikenan sai ka dawo Allah ya kiyaye Gadarang, gadarang, gadarang, ko. shi da suka yi wannan saka mai kyau haka ga dinkunan kamar daga birni aka yi su that's very good ai su a wurin mu suka koyi dinkin da sakar mm-hmm. kuma ita ne koya musu daga birni take zuwa yallaɓai amma mutum kawai ka ce kun yayi wannan ai ya zama aikin banza kawai ai ya danganci daga yadda dai ka kalle shi mun fara da mutane goma kuma muka muka kori biyu don rashin ba da himma ko mm-hmm. kuma uku da suka da suka kammala sun kware sosai don kowace a yanzu haka tana da shagonta da inda take da ma'aikacin da take koya musu kuma hakan ya kara mana farin jini a wajen mata domin yanzu kullum zuwa suke suna son su shiga ah, lallai hajji ya yi kyau don gwamnati tana bukatar mutane irin kuma masu taimaka jama'a ba wai sai san jira gwamnati sai musu ba haka ne yallaɓai yanzu da matsalar da muke samu shine mutane sun fara yi mana yawa muna neman babban wuri tsarin kayan aiki malamai da kuma gudunmuwa don ƙarfafa waɗanda za mu yaye nan gaba amma wannan na gani a takardar proposal ɗinki tuni na aika da takardar zuwa wajen kwamitin da muka kafa don duba irin wannan ayyuka na godiya nake labai kin gani ma wannan shine takardar da suka turo min kan cewa proposal ɗin ki yake alhamdulillah gaskiya na gode sosai honorable chairman Allah ya ci gaba da a karo amin labai duda har na fara tunanin ko ba za ka koma <laughs> wai saboda me ainihin kullum so nake na yi abin da zai amfani jama'a muna samun proposal da dama amma ban taɓa samun wanda yake zai taimaka jama'a kamar naki ba gajinan gajinan ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yare mutuwan na ita ta kowa hmm. wani yanzu har an kwana bakwai hmm. hajiya Allah dai ka kan mu duka kuma ka ji kan na ibi shin wani iyare ne har yanzu ba labarin komai labarin ne ne tukuna don gane bai kana nufi ba hajiya ah, magana da nake yi mana magana amadu nake miki ka hajiya hmm? ni kuwa menene ya sa sai ne da magana magana sirgi eh, wannan lalace sai wannan mutum ne kana fata mamuti na ruwa na da magana shi la haula wala quwwata illa billah ga haba iyare ne mijin ki fani a mijin kike ce wani shirgin wannan mutumin haba iyare ne duk fa abin nan bai yi zafi haka ba dan Allah ki yayyafa mu zuciya ki ruwan sanyi har ya sai ka ce na da wuta a'a ni zuciya na cikin sanyi ne kake fa ka gane ba ila ka kawai Eh, manta da magana maganar eh, su cire hankali na cikin maganar su tunda amadu ya zaba ka bi eh, yanar su ka tafi san ka mm, karata ala ka ba su saman lafiya ka gan da amadu da ba amadu rayuwa na lafiya lau dai abin da na gani ya mu da abin nan fa bai kai haka ba mm. shi kuma hakuri maganin zaman duniya ne me yasa kike yin haka ne dan Allah ki daina tsaurara abin nan in ki ya hakuri fa ya nan fadamun kenan sai ni ba ruwa na dai zance amadu ka ce ba ka ba ka shiga ba to shi kenan na bari shi a'a ah, ah. ni ko abin da nake so da ke dan Allah dan annabi ki ba amadu uzuri ki masa uzuri dan Allah iyare na tabbatar da cewa idan ya dawo zai baki kwakwara hujja iya amadu mama amadu nọ́ọ̀sẹ̀ ní nọ́ọ̀sẹ̀ kàbẹ́rì bánà tó mọ̀gánà mọ́dún káṣẹ̀ kẹ́ bá àkàbà ni kó bá àkàbà tó kà sí dàbà kàì kàkà yìí mọ́ sọ́yìn tó pààrọ̀ àná. Peter. Yeah. to Allah ke ma hakuri ga masu hannu a wannan takardun babu komai kanka ka san ko manyan ma'aikata dole mu jira ku yau hajiya sabuwa yanzu ina jin ki me ke tafa da ke ofis ya da rana ka Allah ya taimaki mai girma man na zo ne in ji inda muka kwana akan magana proposal da na kawo don na ji shiru kwana biyu gidan kifi ko haka ne Allah ya eh wannan abu ne mai kyau mami amma na gano wata matsala da zai amma mana gidan ba matsala kuma Allah bai wace irin matsala kenan kuka yi ne a suna gaya miki wajen ba da kai kike gani me nake gani haka wannan ai takardun proposal ne daga ummi matar mai tamar kwarai kuwa ganin wannan proposal din nata sai muka auna muka duba sai muka ga nata zai fi naki tasiri ga jama'a don haka sai muka ɗauki haka ne kam nata na da tasiri sosai to amma ni fa yanzu ni na fara zuwa mai girma mun kuma ni ba zuwa ne ku taimaka min ba haɗin gwiwa ne za mu yi da ku ajiya kenan amma ki sani yin guda biyun ba ɗaya ai zai zama ɓarnar kuɗi tunda duk ma'ana ɗaya suke nunawa kuma ina so ki sani hajiya ke mace ce fa kishin jama'a kuma to Allah hajiya yau idan a ce ke ci a wannan matsayi nawa aka kawo miki takardun nan guda biyu wanne zaki dauka eh to haka ne kam ko ni ce zan zaɓi na ummi a kan nawa to Allah ya sa mu dace ci gaba da yi mana jagora nan gode amin ni ne da godiya hajiya ni ne da godiya Kama da Allah da kawai. Ba dan ke da an gama wannan magana tun da na ga muku wannan kaya ne kai malam wannan dila ta ka akwai matsala inda babban ka ka kawo mutane kaya daga an taba su kai jama'a ga dan bakin gida ga dan bakin gida ko ka ba wani magana ko ka ka so ga yanzu dama wannan dila ce ka zo da wannan wannan wannan daga nan gurin malam amiru malam kake yau akwai to ne ba. ne nema dagula lissafi a wuri ana ka wace na ce shi ke da saka ga mutum na hankali yau in da mana nan haka ta kayan ka ga bare Allah ni ba mai na ke so ba Allah huta na ta ta yage wannan ba ko tira ko ne wannan ta yage kai mallam bari ta wannan kaya na ka na ga ka gani wallahi ka gani kawai na ka ga zo ka gani daga cikin kasa akwai akwai a kasa جماعه يا اخوي شد فيها كيف نعومنا آه. انا لله وانا اليه راجعون dawowa ko bai ina kwangila abincin mu ta kwana ne dama ni fa na daina girka abinci dama ina so in zo in gaya maka ko ba samu lokaci yanzu Allah hada mana gaya maka na daina girki ciya mu inda abin sai a sulo to ta biyo zara kenan bari ji jama'a to gobe ka zo office ma tattauna ni ma ina cikin taron mu je to kuma ka mu da. salamu alaikum Salamu alaikum jama'a. A yi haƙuri, kun san harkar sakatariyar lokal gamba yadda take. Indi an zo sai an ɓata lokaci. To don haka nake so mu komai cikin gaggawa kar mu ja lokaci ya yawa. Yanzu ba da daɗewa ba zan ba wa kowa fili ya faɗi ƙorafi ƙorafin sanji. Wannan ya yi daidai. magani a ai magana ma ai hakan kuma ai bismillah bismillah to shikenan to to to to mai girma cewa kaga malam gali kar ka tsaya wani inda inda dan mun zama uwa ɗaya uba ɗaya don haka duk abin da yake cikin zukatan ku faɗa in ji wato a gurguje saman abubuwa guda biyu ne suka kawo mu na farko dai shine kowa ya san yadda hanyar mu ta lalace kuma take lashe rayukan al'umma kamar yadda wuta take cinye kalmami kowa ya sani nan ba da daɗewa ba kwana-kwanan nan ubanmu malaminmu imaminmu ya rasa ransa wato sannan abu na biyu shine kowa ya san cewa muna da matsaloli na kayan aiki a asibiti don haka abin da muke so a nan shine wannan gwamnati ta gyara mana hanyoyinmu da suka mm. lalace eh. sannan kuma ta sama mana kayan aiki ingantattu masu kyau isassu eh. a asibitocinmu ah. ah. jama'a na ji daɗin wannan ziyara da kuka kamun kwarai da gaske kuma zan ƙara faɗa Allah ji kan malam na yi hakika na fahimci dukkanin damuwar ku domin damuwar ku damuwa ta ce domin ni ba zan so abin da zai cutar da ku ba sai dai kamar yadda jama'a suke cewa shari'a sabanin hankali to haka fa gwamnati gyaran hanya siyan kayan asibiti wallahi a kasafin bana babu su dai haka ne wallahi akwai matsala ba he Katanoku Sini Zainab Abubakar Yau Hassan Kano Binta Ola Katsina Muhammad S. Usman Sulaiman Mikael Isa bin Hassan Zainab Abdulkarim Papa Saudat Muktar Shaibu Yawale Marubuta kuma su ne Rufa'i Dalhatubawa Binta Rabiu Spike Tijjani Ahmad Alawiya Wada Isa Isa Bidi Isa Abdullahi Mai Kano Usman Shin kana da tambaya ko neman ƙarin bayani? Turo da sako ta lambar waya kamar haka. Sifili takwas ɗaya biyu ɗaya ɗaya biyu biyu takwas biyu biyu takwas. Lambar ita ce sifili takwas ɗaya biyu ɗaya biyu biyu takwas biyu biyu takwas. Ko kuma ta shafin mu na yanar gizo www.facebook.com slash gatanan gatanan ku. Kada ku manta da rubuta sunan ku da jinsin ku da kuma wajen zaman ku. Kada manta a cikin shafin mu na gatanan gatanan ku wato www.facebook.com slash gatanan gatanan ku. Sai mun ji daga gare ku. Τι λύνει, ναι, ναι, δίσκολο, για To filin gatanan gatanan ku kenan wanda BBC Media Action Nigeria ke daukar nauyin kawo muku. To kafin mu sallama ga wasu sakonni da kuka aiko mana. Taimakon da Majalisar Dinkin Duniya za ta kai garin Homs na kasar Syria Allah ya sa ya ji hannun da aka yi domin sa. Wannan shine sakon Lawal Sani na kawo daura. Shi kuwa Bello Siraja gade-gade cewa yake Allah ya kawo mana irin su Bensuda a ƙasa ta Najeriya. Yayin da Muhammad Incilu Kumurya yake cewa Bensuda hakan yayi daidai. Mu dai fatan mu Allah ya sa ba yaudara a zan zancen yayin da zamu karkade kuma da sakon Usaini Yunus Tarda inda yake sha yana da kyau a hukunta duk mai laifi kowaye domin tabbatar da doka da oda da kuma haka muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma da misalin karfe uku agogon Najeriya da Nijar zamu sake dawa akan mita sha uku da sha shida kada kuma manta za ku yi sauraron mu ta intanet a bbchausa.com a madadin Mustapha Muhammad ya hada shirin da Amro Kili Zaria da hada sautin Badriya Tijani Kalarawi da na gabatar nake muku fatan alkhairi daga nan sashen Hausa na BBC.